Éfeso Yachtaman apóstol PA CARTASJAN Punta CAPITULOM CARTAPA Kartapa manta. Nyuha Pablom Dios monasjan hina, Cristo Jesús pa apóstol PA ELLA llaqtapi, CAUSAJ KUNAMAN MI CARTA MUIKICHI Dios chiktawan Señor IKICHIKPA Jesucristuta causa favorecisunaykichispa IKICHIKPA JESUCRISTO PI DIOS PA bendición ninkunamanta. Señor ninche PA taitan Dios tayayu paichasun. Paimi Cristuan TUKU y espiritupa NINKUNAWAN yanapakuyninkunawan hanach hanaq pachapiñapas kachkachuanchik hina. Manaraqpas mi dios kachkaptinmi Diosqa Cristurayku aklawarqanchikña chaynapi Paipa hayllanpi mana chikanpas Kaspa kaspa Cuya kawsananchikpaq. caspan mi, ancha munasqanman hina ñawpaqmantaraq munarqa Jesucristurayku churichakuykunanchikpaq. Anchallataña favoreciwaspanchik kuyasqan churinrayku paita paita yupaychasun. Llumpa MI DIOS JA churin Jesucristupa Libra librawarqanchik ota huchanchikunata pampachaywarqanchik. Chay favoreciwasqanchikmantam limparichirqa yachayniyuq hinaspa allintantiaq kananchikpaq. Ñawpaqtaraq paqasqa kaqkunatam y Kristukama imam ruray kachiwanchik. Chay kunata rurananpaq tiempo MI Kay cunatapas kunatapas chaynata hanaqpachapi kunatapas llapallanta Dios hukllawanqa. Chaynataqa ruranqa chaykunapi Cristo pachmi Allin tantiyasqanman hina rurak Diosmi, ñawpaqmantaraq munasqanman hina aklawarqanchik. Aklawarqanchikqa Kaptin Kaptinjik, erinciata herenciata pachmi Ñawpaqmantaraqmi Kristupi confiakurqanchik. Chaynapi ñuqanchikrayku sumasuma qatiyniyuq kasqanmanta Dios yupaychasqa kananpaq. Salvo kanaykichikpaqa, chihap noticiata uyarispan Cristuman Dios Chayraykum Diosllapaqña prometikus prometikusqan chuya espirituan sillusqa kachkankichik. Chuya espirituja herencia chaskinanchiktam garantizan llapallan kunata Dios libranan kama. Chaynapi hatun manta y kayninmanta yupaychananchikpaq. Iñiqkunapaq Pablo mañakusqanmanta. Uyarirqanim Señor ninchik Jesucristuman hapipakusqanchikta. Hinaspa llapallan iñiq masinchikuna kuyasqaykichikta. Chayraykum mañakuyniypiqa tukuy tiempo hamkunamanta Diosman graciasta juni. Señor Señorninchik Jesucristupa hatun kancharishkaq taytan Diosta mañakuchkani, espiritunwan yachayta husunaykichikpaq, chaynapi ima yachachisusqaykichiktapas intindenaykichikpaq, hinaspa payta Mañakuchkani riqsinaykichikpaq. Mañakuchkanitaqmi allinta yuyanaykichikpaqpas, chaynapi hayasusqaykichikrayku confianzawan suyas suyasqaykichikta yachanaykichikpaq, utaq Dioslapaqña kawsaqkunawan, chay suma irinciamanta hususqaykichik herenciamanta Dios pa maina maina mayna atiyninmanta yachanaykichikpaqpas. Chay Dios Diosqa ñiqkunata kalpanchawanchik. Hatun atiyniyuq mi Dios reqsichikurqa. Kristuta kawsarichispa, hinaspa hanaq pachapi hatun tiyaykachispa. gobierna kunapas, kamachiko kunapas atinioscunapas, kunapas, inaspa imaymana kunapas, mana igualay atinankama. hamana manama kunan TIEMPO tiempollapaqchu, tiempo TIEMPO Tuku Tukuy MATAPAS mi saruchirja. Hina Cristutataqmi llapallan kanampahpas churaikun, churaykun. en kunaja KRISTUPA cuerpummi Cuerpuwan UMAJA huklam. Chaynam iñikkunapas Kristuwanqa pukllakachkanku. Payllam lliwpi llamparichkan.